Bismillahirrohmanirrohim. Mana darsimizni davom ettiramiz. Avval o'tgan darsdagi bir noaniqlik o'tib ketgan ikkita e, so'z o'tgan edi. Shuni aniqlab o'tsak, e, ko'rishda inshaalloh foydali bo'ladi. Biri e, o'tgan darsimizdagi o'tgan joydagi mana shunday so'zlar bor edi. وعن خلف بن أيوب أنه قال ينبغي للمتوضئ في الشتاء أن يبل أعضاءه شبه الدهن ثم يسيل الماء عليه لأن الماء يتجافى عن الأعضاء في الشتاء bu bittasi yana bundan oldin ham bir shu kabi nima o'tdi ibora o'tdi mana bu yerda فالغسل هو إسالة الماء على المحل والمسح هو الإصابة حتى لو غسل أعضاء وضوئه ولم يصل الماء بأن استعمله مثل الدهن لم يجوز في ظاهر الرواية shu yerda duhn degan ikkita so'z ishlayapti. Mana shu bir hozir o'qiganimiz iborada shu mazmun borki, yuvish degani suyuqlikni e, yuviladigan joyiga oqqizish degani edi. Masx degani yetkazishlik degan edi. Demak, nami yetkizsak masx bo'ladi, oqsak suvni misol oqsak, o'sha qo'limizga qo'limizdan suv oqsa yuvganimizda, demak bu yuvish bo'ladi. Hatto bir odam o'sha tahorat qiladigan a'zolarini yuvdi-yu, lekin suv yetmadi. Bitta valam yasil sin bilan ekanmisizlarda? sizlarda? Mana shu bizda sot bilan ekan. Valam yasilil mo o'sha to'g'ri. Mana shu bizni chalg'itgan, bizda sot bilan tushib qopti, ya'ni suv oqmadi. suv yetdi, lekin oqmadi. E, bu shundayki, masalan, xuddi badanni yog'lagandek ishlatdi suvni. al ma'a al duhn, mana shunday. Mazmunaga, Ya'ni yog'lamadi, balki yog' kabi ishlatdi suvni. Badanga yog'ni surtamiz u. Surtdi, suv yetdi, lekin oqmadi. Yetmadi emas, yetdi-yu oqmadi. Bunda zohir rivoyatda, ya'ni Imom Abu Hanifa, Abu Yusuf Muhammadlardan bo'lgan rivoyatda tahorat bo'lmaydi. Oqish kerak. Avval o'qiganimiz ibora ham xuddi shunga o'xshagan, ya'ni Xalaf ibn Ayyubdan bo'lgan gapda e, tahorat qiluvchi odam uchun qishda butun a'zolarini ho'llab olishi kerak, namlab olishi kerak, xuddi yog'lagan kabi. yog' bilan namlab olish kerak degan ibora o'tib ketib qoldi. Unday emas, yog'lagan kabi namlab olsin avval. keyin unga suv oqsin. Summa yusilulma alay. alayh. Chunki suv qishda a'zolardan e, uzoqroqda o'tib ketib qoladi. Ya'ni e, tuklar hurpayib turib, badanga tegmay o'tib ketib qoladi. Shuning uchun avval yog'lab olsin, yog'lagandek namlab olsin, yog'lagandek namlab olsin. Mana shunday iborani aniqlab qo'yaylik. Toki xato bo'lmasin. Alhamdulillah. Mana endi kelgan joyimizdan davom etamiz. Ya'ni biz tahoratni farzlari haqida gap bo'lgandi. Buni qabristonlarda bir nafas bilan hamma farzini aytib qo'yiladi. Bu yerda bitta farzini bir dars qilib o'qidik. Qolganlariga navbat keldi. Ya'ni birinchi farz yuzni yumoqlik edi. Ikkinchi farzga navbat keldi. Bismillahirrohmanirrohim. والثاني غسل اليدين مرة واحدة لقوله تعالى وأيديكم ومطلق الأمر لا يقتضي التكرار والمرفقان يدخلان في الغسل عند أصحابنا الثلاثة وعند زفر لا يدخلان ولو قطعت يده من المرفق يجب عليه غسل موضع القطع عندنا خلافا له demak tahoratdagi ikkinchi farz ikkita qo'lni bir marta yuvishlikdir farz bir marta yuvishlik chunki alloh taolo va aydiyakum ya'ni faqsilu wujuhakum va aydiyakum yuzlaringizni yuvinglar va qo'llaringizni yuvinglar degan mutlaq buyruq bo'lgandan keyin bir necha marta yuvinglar degani chiqmaydi. Takrorni taqozo qilmaydi mutlaq buyruq. Endi shu qo'lni yuvganda ikkita tirsak, chig'anoq e, shu yuvishlikka kiradi. Bizi 3 ta ashabimizni 3 ta ya'ni bizi e, sah sahiblarimiz deb aytilganda, ashabimiz deyilganda o'sha Abu Hanifa rahmatullohi alayh boshlik e, shu mazhab sohiblari aytiladi, mazhab egalari. Abu Hanifa, Abu Yusuf va Muhammad. Shu uchovlarining nazdida demak tirsak ham yuvishlikka kiradi. Demak qo'lni yuvganimizda chig'anoqni yuvamiz. Chig'anoqni qo'shib yuvamiz. Chig'anoqqacha yuvib qo'ymaymiz, balki chig'anoqni ham qo'shib yuvamiz. Endi imomi e, Zufar Bu ham Imom Abu Hanifaning shogirdlaridan ayrim joylarda ustozlariga xilof qiladigan odatlari bor o'z asoslari bilan. Bu kishi aytadiki, chig'anoq kirmaydi. Chig'anoq yuvilmasa ham tahorat bo'laveradi. Ya'ni chig'anoqqacha yuvasiz, chig'anoqni yuvishingiz shart emas. agar qo'li chig'anoqdan e, kesilgan bo'lsa, bir odamning qo'li shu tirsagidan kesilgan, tirsagi pasti yo'q bo'lsa, demak vojib bo'lmaydi unga o'sha balki yajibu yajibu alayhi ghusl mawdi'il qat'i indana bizning mazhabimizda ya'ni 3 ta ashabimizning mazhabida aytganlari bo'yicha o'sha kesilgan joyni o'rnini yuvib koyişli vojib bo'ladi. Mana bu masala ko'pchilikka noma'lum. Ko'pchiligimiz buni beparvomiz. Bir odamning qo'li cho'loq, chig'anog'idan kesilib ketgan. Shu odam o'sha kesilgan qo'lini yuvmay qo'yaveradimi desa, o'sha chig'anoqni o'rnini yuvib qo'yadi. Bo'lmasa qo'linglarni yuvinglar degan farzni qilmagan bo'ladi, tahorat bo'lmay qoladi. Mana bu masala juda muhim masala ekan. Ammo Imom Zufar aytadiki, chig'anoqni o'rni qolgan bo'lsa, uni yuvish shart emas, chunki chig'anoqni o'zini ham yuvish shart emas deb aytadi. Nima dalil bilan? Buni aytayaptilar. Va shu qavli, annalloha taala ja'alal mirfaqa fala yadkhulu تحت ما جعلت له الغاية شو إبارة لرد سلرد فرق بوسه در حال ايت بقيلة باسم ده حتى بولش ممكن اكن كما لا يدخل الليل تحت الأمر بالصوم في قوله تعالى ثم أطم الصيام إلى الليل ولنا أن الأمر تعلق بغاسل اليد واليد اسم لهذه الجارحة من رؤوس الأصابع إلى الإبت ولولا ذكر المرفق لوجب غسل اليد كلها فكان ذكر المرفق لإسقاط الحكم عما وراءه لمد الحكم إليه لدخوله تحت مطلق اسم اليد لا لمد الحكم إليه لدخوله تحت مطلق اسم اليد فيكون عملا باللفظ بالقدر الممكن وبه تبين أن المرفق لا يصلح غاية الحكم غاية للحكم آه، لحكم ثبت في اليد شنو دائما غاية لحكم ثبت في اليد لكونه بعض اليد بخلاف الليل في باب الصوم ألا ترى أنه لولا ذكر الليل لما اقتضى الأمر إلا وجوب صوم ساعة فكان ذكر الليل لمد الحكم إليه على أن الغايات منقسمة منها منها ما لا يدخل تحت ما ضربت له الغاية ومنها ما يدخل كمن قال رأيت فلانا من رأسه إلى قدمه وأكلت السمكة من رأسها إلى ذنبها دخل القدم والذنب Xo'p, iboraning mazmunini bir aytaylik. Ya'ni Imom Zufar chig'anoqni yuvish shart emas, chig'anoqni o'rni qolgan bo'lsa, uni ham yuvish shart emas dedilar. Dalillari shuki, Alloh taolo dedilar, u kishi aytayaptilar. shu chig'anoqni chegara qilib qo'ydi. Ya'ni e, faqsilu ujuhakum va aydiyakum ilal marafiq. Qo'llaringlarni chig'anoqqacha deb chegara qilib qo'ydi. Chig'anoqqacha o'ylar, tirsakgacha o'ylar deb. Demak, e, bu chig'anoq o'zi uchun e, bas yuvishlik buyrug'i faloyat xuli degan o'sha yuvishlikka bo'lgan amr. Bu amr o'sha kirmaydi bir narsani taxtigaki o'sha narsa uchun tahorat uchun uni chegara qilib qo'yiladi. Tahorat uchun chegara qilib qo'yilgan narsa buyrug'i taxtaga kirmaydi. Chegara bo'lgandan keyin o'sha chegara ham yuvilsin degani emas. Chig'anoqqacha desa, chig'anoq ham yuvilsin degani emas. Chig'anoqqacha yetkizib qo'yinglar yuvishdi. Chig'anoqni yuvishinglar chatmas degani chiqadi. Xuddi buni misol qilib dalil qilib aytayaptilarki, ro'zaga buyrug'ini ostiga kecha kirmagani kabi deydi. Ya'ni Qur'onda Alloh taolo summa atimmus siyama ilal layl dedi. So'ngra ro'zalarni kechagacha kamol qilinglar dedi. Mana shu kechagacha degan so'z o'tyapti. Ro'zada kechasi ham tutilmaydi ku Chig'anoqqacha desa, chig'anoq ham yuvilmaydi degani chiqadi dalil aytyapti bu kishi. Biz bu oyatni boshqacha tushunamiz ekan. Ya'ni bizki e, o'sha Abu Hanifa, Abu Yusuf va Muhammad rahimahulloh e, dalil aytayaptilar-ki, bu yerdagi buyruq qo'linglarni chig'anoqlargacha yuvinglar degan buyruq. Qo'lni yuvishga buyruq bo'lyapti. Endi qo'l nima degani? Qo'l degani mana shu a'zo panjasini uchidan qo'ltiqqacha hammasini qo'l deyiladi-ku. Shunaqa emasmi? Qo'lingiz deganda panjangiz uchidan qo'ltig'ingizgacha qo'l hisoblanadi. Endi agar chig'anoqlargacha deb chig'anoq zikr qilinmaganda, unda qo'ltiqqacha yuvishlik farz bo'lardi. Demak, chig'anoqni zikr qilishlik chig'anoqqacha yetkazib qo'yiladi deish uchun emas, balki chig'anoqdan keyinini yuvishlikni saqit qilyapti. Chig'anoqni ustini yuvmasanglar ham bo'laveradi. Qo'ltig'inglargacha yuvishinglar shart emas deish uchun chig'anoqda aytildi. Ya'ni gap yuvishni o'shingacha cho'zish emas, yuvishni qisqartirish. qo'ltig'inglarga chuvib yurmanglar, chig'anoqinglarga chuvsanglar bo'ladi. Bunda chig'anoq kiradi. Chunki qo'lni nomiga qo'l deganda chig'anoq ham qo'l ichiga kirib ketadi. Demak, qo'linglarni yuvinglar der ekan, chig'anoqinglarni ham yuvinglar, e, qo'ltig'inglarga chuvinglar degan buyruq bo'lardi. Ammo Alloh taolo yengillik qilib chig'anoqqacha yuvsanglar bo'ladi, uni tepasini yuvish shart emas deyapti, deb tushunar ekan imomlarimiz. Demak, qadri mumkin mumkin qadar iloji boricha lafzga amal qilishlik bo'lyapti bu. Ha, ya'ni qo'l degan, qo'lni yuvilar deganga iloji boricha amal qilinadi agar chig'anoqni ham qo'shib yuvilsa. Shundan ma'lum bo'ladiki, chig'anoq e, hukmga g'oya bo'lishlikka salohiyati yo'q. Ya'ni qo'lda sabit bo'lgan hukm. Qo'l haqida Alloh taolaning hukmi bor, qo'linglarni yuvinglar degan. Mana shu hukmga chegara bo'lishlikka chig'anoq yaramaydi. qo'lni chegarasi bu qo'ltiqdir. E, chig'anoq qo'lni o'rtasidir. Shunday emasmi? E, demak, bu yerda e, chig'anoqni Imom Zufar rahmatullohi alayh chegara deb aytuvdilar-ku. Chegara bo'la olmaydi chig'anoq deyaptilar. Chunki chig'anoq qo'lni bir qismidir. Likavnihi ba'daliyat. Bi Bixilofillayl. Ammo kechaga u kishi misol keltiruvdi-ku. Kechada roza tutmaymiz, u kechagacha deb aytganida deganda. Uni bu kishi bu imomlarimiz shunday tushuntiryaptiki, Kecha unaqa emas. Roza bobidagi kecha. Ko'rmaysizmiki, agar kecha aytilmasa, masalan, summa atimus siyama deb rozani kamol tutinglar, rozani yaxshi tutinglar degan buyruq bo'lsa, nima tushuniladi? Unda bu buyruq taqozo qilmaydi, magar bir soat roza tutish taqozo qiladi. Ya'ni roza tutinglar degan rozaman deb turib 1 soatdan keyin ochib yuborsangiz ham roza bo'laveradi. shu roza bo'lmasligini nima bildiryapti? Kechagacha tutinglar degan gap bilan to kun botguncha tutmasanglar roza bo'lmay qolasizlar deb. Mana bu yerda endi rozani kechgacha cho'zish uchun ishlayapti bu layl. Ha ala annal g'oyati munqasimatun. Chunki chegaralar qismlarga bo'linadi. Shunday chegaralar borki, chegara qurilgan o'sha chegaralangan joyi uni ichiga kirmaydi. Va o'sha chegaralangan joy uning ichiga kiradiganlar bor. Masalan, chig'anoq kiradi chegaralan o'sha e, e, ilo bilan kelgan bo'lsa ham, chegaralangan labzda bo'lsa ham, lekin o'zi chig'anoq kiradi, chunki u chegara emas, chunki qo'lni o'rtasi deb aytdik. masalan, misollar keltiryapti. Falonchini boshidan oyog'igacha ko'rdim desangiz, yoki balig'ini boshidan dumigacha yedim desangiz, demak, e, o'sha boshidan oyog'igacha degandek, oyog'igacha deb chegara qilyapsiz-ku siz. O'sha chegara ham kiradi hali ko'rishlik fe'liga. Oyog'ini ko'rmaganligingiz chiqmaydi, balki chegara o'sha oyog'ini ham ko'rdim deganingiz. Dumigacha yedim deganingizda dumini yemadim deganingiz chiqmaydi, dumini ham yedim o'sha baliqni deganingiz chiqadi. E, demak, o'sha kechagacha chig'anoqinglargacha yuvinglar der ekan, o'sha chig'anoqni ham yuvishlikni tagiga kirishligi, ya'ni yuvishlik farz ekanligi ma'lum bo'ladi. Endi o'sha bu yerdagi buyruq avvalgi qismdan bo'lsa, ya'ni e, u chegara kirmaydigandan bo'lsa, unda yuvishlik vojib bo'lmaydi. Ya'ni chig'anoqinglargacha yuvilar deganda o'sha chig'anoq kirmaydigan bo'lsa, chig'anoqni yuvish vojib bo'lmaydi. agar ikkinchi qismdan, ya'ni chegara ham kiradigan qismidan bo'ladigan bo'lsa, unda mm, chig'anoqda ham yuvish vojib bo'ladi. Bu yerda ikki xil gap bo'lib qoldi. Imomlarimiz kiradi deyapti. Yana bir imomimiz imom Zufar bo'lsa, kirmaydi deyapti. Demak, ikki xil mazmun bor. Bu yerda biz ehtiyotan ikkinchi qismga, ya'ni chegara ham chegaralangan o'sha chig'anoq degan so'z ham yuvishlikka kiradi. Deymiz ehtiyotan. Chunki yuvib qo'ysak ziyoni yo'q. qo'qqis yuvilish zarur bo'lsa, yuvmay qo'ysak tahorat bo'lmay qoladi. Ehtiyotan. Lekin alo annahu mana shu alo so'z boshida kelsa, lekin mazmuni muvofiq keladi. Lekin endi o'sha chig'anoqni yuvishlik buyrug'ini ostiga kirishligi, chig'anoq ham yuvilishligini ehtimoli bo'lsa, bo'lsa va shu bilan beraber chig'anoqni yuvishlik e, hukmidan chiqqanligi, ya'ni chiqanoq yuvilmasligi ham ehtimoli bo'lsa, sora mujmalan. Demak, bu oyat mujmal oyat bo'lib qoldi. Mujmal degan lug'atni o'zbekda noto'g'ri ishlatamiz. Mujmal deganini bir bir taraflama tushunamizda, noaniq, o'ldirab gapirgan mujmal gapirdi deb aytamiz. Lekin mujmal e, qoidada istilohda bir narsani qisqa qilib aytib qo'yishlik bo'ladi. Ya'ni unga bir endi tafsilot kerak. Tafsilot bo'lmasa tushunib bo'lmaydigan, qisqalikda aytishlik. Mana shu chig'anoqqacha yuvilar degan so'z mujmal bo'ldi. Biz ya'ni e, uni tafsiloti bo'lmasa tushuna olmaydigan bo'lib qoldik. Chunki nega chig'anoqni yuvishimiz kerak degan imom Zufar chiqib turibdi bu yerda. Chig'anoqni yuvishimiz kerak deb boshqa imomlarimiz aytib turibdilar. Demak bizda e, bu narsani aniq bilish uchun yordam kerak bo'lib qoldi. Mana shu yerda endi muftaqiran ilal bayon. bir bizga qaysinisi aniqligini bayon qilib berishga muhtoj bo'lib qoldik endi biz. Ana endi bayon hadis sharifdan keladi. Ya'ni Alloh taoloning oyatini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zlarini bir fe'llari yo so'zlari bilan tushuntirib beradilar. O'sha haligi mujmal narsani mufassal qilib biz uchun noaniq narsani aniqlab beradi. Waqad rawa Jabir anna Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kana ila balagha al-mirfaqayn fi wudu أدار الماء عليهما فكان فعله بيانا لمجمل الكتاب والمجمل إذا التحق به البيان يصير مفسرا من الأصل Jabir roziyallohu anhu Jabir ibn Abdullah ulug' sahobalardan rivoyat qilyaptilarki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahorat qilayotganda chig'anoqqa yetgan vaqtlarida tahorat qilayotganlarida suv o'sha chig'anoqqa e, yetgan paytida tahorat vaqtida suvni chig'anoq ustida bir aylantirib qo'yardilar. Ya'ni qo'llaridagi suvni, ko'zadagi suvni chig'anoqlardan bir quyib qo'yarkanlar. ekanlar. yuvilib qolishligini amalda ko'rsatib qo'ydilar. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu fe'llari Qur'ondagi, kitobdagi mujmal, ya'ni qisqa so'zni bayoni bo'ldi bizga. Bayon qilib berdilar endi. Yani. Chig'anoq kirishligini tushunib oldik. Payg'ambarimiz yuganlaridan keyin chig'anoqqa yuvilish farzligini bildik. Ana shunday noaniq bir so'z, qisqa bir so'zga keyin bayon qo'shilib kelsa, oyatga hadis bayon bo'lsa, demak bu oyat e, bu so'z e, asldan tafsir qilingan bo'ladi. Asldan tafsir qilingan degani ya'ni bizga Qur'onni o'zida chig'anoqlarni ham qo'shib yuvinglar degan gapni tushuntirib bergan bo'ladi. bunda emaski Qur'on chig'anoqqacha yuvishni buyurdi, hadis chig'anoqda ham yuvishni buyurdi emas, balki Qur'on chig'anoqqacha yuviladi degan gapini tafsir berayotgan bo'ladi. Demak, farz chig'anoq bilan qo'shib yuvishlik bo'ldi. Demak, bu bilan tahoratdagi ikkinchi farzni qo'lni demak chig'anoq bilan qo'shib yuvishlik farz ekanligini bildik. biz kattalardan ko'rganimiz, otalarimizdan ko'rib tahorat o'rgandik, hamma musulmon farzandlarimiz hammamiz. Ular o'sha chig'anoqdan 50 e, ustidan yuvishib qo'yadi. Chig'anoqni uylar deganda shu o'sha burchak bo'lib turgan mana shu tirsakni o'zini yuvish farzlik farz edi, lekin shuni yuvishi aniq bo'lishligi uchun bundan 2 2.50 o'tkazib yuviladi. E, bu narsaga, demak, bu farz amal bo'lgandan keyin juda e, ahamiyat berishimiz kerak. Tahorat olishlikda yengillarimizni demak chig'anoqqacha shimarmasdan teparoqqacha shimarish kerak. Ana shunda o'sha 250 tepadan yuvishimizga imkon bo'ladi. Bu tahoratning ikkinchi farzi ekan. Va thalith mashu ar-ra's marratan wahida. Liqawlihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum. والأمر المطلق بالفعل لا يوجب التكرار واختلف في المقدار المفروض مسحه ذكره في الأصل وقدره بثلاث أصابع اليد Xo'p, 3-farz tahoratdagi boshni bir marta masx qilishdir. Chunki Alloh taolo vamsahu bi ruusikum boshlaringizga masx tortinglar, boshlaringizni silanglar dedi. Bu buyruq. Yuz qo'linglarni yuvinglar, boshlaringizni silanglar. demak mutlaq buyruq ya'ni necha martaligini aytilmadi. Boshinglarni silanglar, masx qilinglar degan buyruq takrorni vojib qilmaydi. Ya'ni bir marta masx qilishlik farz ekan. endi o'sha masx qilish farz bo'lgan miqdor haqida ulamolarimiz o'rtasida ixtilof bor. Boshni masx qilinglar deganda boshni qanchasini masx qilishimiz kerak? degan joyda ulamolarimiz orasida shunaqa xilma-xillik bor ekan. Bu ixtilofni e, aslida bir mabsud kitobida e, zikr qilib qo'lni panjalarini uchtasi bilan o'lchab qo'yilgan. Ya'ni boshga masx tortish degani qancha miqdorda bo'lish kerak desa, shu 5 panjali qo'lni 3 panjasida masx tortilsa, shu 3 panja miqdorida masx tortilsa boshga Demak, boshga masx tortish buyrug'ini bajarilgan bo'ladi. Buni nima uchun aytilganligi endi bu yerda zikr qilinadi. Va rawal Hasan Hasan an Abi Hanifa annahu qaddarahu bir-rub. وهو قول زفر وذكر الكرخي والطحاوي عن أصحابنا مقدار الناصية وقال مالك لا يجوز حتى يمسح جميع الرأس أو أكثره وقال الشافعي إذا مسح ما يسمى مسحا يجوز وإن كان ثلاث شعارات Mana ulamolar o'rtasidagi ixtilof. Demak, avval boshida demak 3 ta panja bilan masx tortsak boshqa farz ado topadi. Bu bir gap. Endi Imom Abu Hanifadan Hasan bir rivoyat qiladiki, Abu Hanifa boshni 4dan biriga masx tortishlik kerak deb 4dan 1 bilan belgilab qo'ydilar. Bu endi 3 ta panjadan ko'proq endi bu. Imom Zufar ham shu Imom Abu Hanifaning mana shu gapiga qo'shilib, boshga masx tortish, boshni to'rdan biriga mastortish bilan bo'ladi dedi. Endi karxiy degan ulamolardan tahoviy bizning ashabimizdan ya'ni bizning mazhab e, egalaridan, mazhabdagi ulamolardan bo'lgan kishilar karhiy va tahoviy. Ular boshdan qancha miqdorda masx qilishimiz kerak desa, peshona miqdorida deydi. Ya'ni bir har insonning peshonasi bo'ladi. o'sha peshonani qanchalik 50 ga, ensizligiga qarab turib, o'sha peshonasi miqdoricha boshidan e, o'shancha miqdor yerga masx tortsa, masx farzini ado qilgan bo'ladi dedi. Bu karxiy va tahoviydi gapi. Endi Imom Malik yana bir mazhab egalari bo'lgan kishi rahmatullohi alayh aytadilar-ki, yo boshga masx tortinglar debdim Alloh taolo? Butun boshni hammasiga masx tortish kerak. kamida yarmidan ko'piga mas'ul tortish kerak. Chunki yarmidan ko'pi hamma narsani ham yarmidan ko'pi butun deb hisoblanaveradi. Yarmidan ko'pga butunlik hukmi beriladi. Demak, yarmidan ko'pga yoki boshda hammasiga mas'ul tortmasa, mas'ul tortiladigan farzni bajarmagan bo'lsa tahorat bo'lmaydi deydi. Bu molikni gaplari. Endi Imom Shofiy aytadilar-ki, yana bir mazhab boshliqlari rahmatullohi alayh E, masx degan narsani qilib qo'ysa bo'ldi dedilar. Masx degani silash degani. Shu silash deganga to'g'ri keladigan nima ish qilsa bo'ladi? Masalan, boshidagi 3 ta soch tolasini silab qo'ysa ham boshiga mas topgan bo'ladi dedi. Mana bu kishi juda yengil qo'yardilar. Imom Malik juda og'ir qo'yardilar. Biz 4 dan biri deb aytyapmiz, Imom Abu Hanifadan rivoyat shu. Boshni 4 dan biriga yetishligi masxdi. Farzlik ado bo'lganini bildiradi deyapmiz. Shu gaplar hammasiga endi dalillarini aytilyapti. Malik hammasini masx qilish kerak dedilarmi? Sababini aytadilar. Vajhu qawli Malik. أن الله تعالى ذكر الرأس والرأس اسم للجملة فيقتضي وجوب مسح جميع الرأس وحرف الباء لا يقتضي التبعيد لغة بل هو حرف إلساق فيقتضي إلصاق الفعل بالمعروف إلصاق الفعل بالمعروف خنده فيقتضي إلصاق الفعل بالمفعول شنو وهو المسح بالرأس والرأس اسم لكله فيجب مسح كله إلا أنه إذا مسح الأكثر جاز لقيام الأكثر مقام الكل مالك gaplarini sababi shuki Alloh taolo boshni zikr qildi. Bosh degani jumlalarni ismidir. Ya'ni bosh deganda butun bosh tushunish kerak. Demak, e, butun boshni masx qilishni taqozo qiladi. Boshinglarga masx tortinglar deganda. Bu harfi tabiizni taqozo qilmaydi lug'atda. Ya'ni vamsahu bu akeli kelyapti. Ya'ni boshinglarni silanglar degandagi shu be so'zi bilan qo'shib yaptı. O'zi vamsahu ruusakum desa ham shu mazmun chiqardi. Alloh biladi sababini va bir ruusikum dedi. O'sha bo bir qancha ma'noda keladi-da. Imom Malik aytadiki, bu bodan ya'ni boshingizlarning bir qismini silanglar degan gap chiqmaydi. Bo e, masalani yarmini olinglar, ba'zisini olinglar degan gapni tushuntirmaydi, balki bo ilsoq harfidir. Ya'ni fe'lni maf'ulga yopishtirishligini taqozo qiladi. Boshinglarni silanglar der ekan, o'sha silanuvchi boshga silashlik fe'lini yopishtiryapti. Boshlaganda butun bosh tushuniladi, demak butun boshni silash buyurilyapti. Ha, bosh degani likullihi, butun bosh tushuniladida. Hammasini masx qilish vojib bo'lyapti. Lekin hammasi masu yarmidan ko'prog'ini masx qilsa joizdir. Chunki odatda qoida bor, e, narsani yarmidan ko'pi butunini hisobiga o'taveradi. deb Imom Malik shunday dalil aytdilar. endi shofiy bir uchta tolani masx qilsa bo'ladi dedilar dalillari va shu qavli shofiy annal amra ta'allaqa bil masx bil ras wal masx bil shay la yaqtadi isti'abahu fil urf yuqal masahtu yadi bil mandil va illam yamsah bi kulli va yuqal كتبت بالقلم bi kulli وإن لم يكتب بكل yadrib bi kulli بكل السيف فيتناول أدنى ما ينطلق عليه الاسم imom shofiy alloh rahmat qilsin bu kishini bu yerdagi gaplari ya dalillari qiziq bo'ldi ya'ni 3 ta tolani mas qilib qo'ysa ham boshqa mas tortinglar farzi bo'ladi devdilarmi shuni endi dalillayaptilarki amr alloh taolaning mas qilinglar degan buyrug'i boshni silashga taalluqlidir ya'ni boshni silash kerak boshni nam qo'l bilan silash kerak bir narsani silashlik urfda odatda o'sha narsani hammasini qoplashlikni taqozo qilmaydi. Boshni silaylar desa, butun boshinglarni silaylar degan gapni taqozo qilmaydi, uni talab qilmaydi. deb bir dalillar keltiryaptilar. Aytadilarki, masalan, qo'limni sochiq bilan artdim desa, u qo'lini hammasini artmasa ham qo'limni artdim deyveradi, qo'lini uchini artsa ham. yoki qalam bilan yozdim deyiladi. yo qilich bilan urdim deyiladi. Qalamda hammasi bilan yozmasa ham qalamdan ozgina ketadi xolos. qalam bilan yozdim deyiladi. Qilich bilan urdim der ekan, u qilichni butun hammasi bilan urmay, qilichni uchi bilan ursa ham qilich bilan urdim deyiladi. demak, e, o'sha ism ishlatiladigan narsani eng ozini tanovul qiladi, eng ozi tushuniladi. boshingizlarga mas tortinglar desa, boshingizlardan eng oz qismini mas tortsanglar ham bo'ladi degani chiqadi. Xayr, bu gaplari u qadar e, bizga tushunarli emas. Ya'ni gap bu yerda boshingizlarni mas tortinglar, boshinglarni silanglar degan so'zdagi bob bilan katabtu bil qalamdagi bo tamom ikki ma'noda. Qalam bilan yozdim deyapti. Bu yerda qalamni yordamida yozdim degani tushuniladi. Bu yerda boshinglar bilan masx tortinglar demayapti, boshinglarni silaylar deyapti. Demak, u boshni yordamida masx qilinglar deyotgani yo'qda. Demak, bu yerda keltirgan dalillari soddaroq bo'lib qolgan. Vallohu alam. Har holda biz bu dalildan qanoatlanmaymiz. Menimcha o'zlari ham qanoatlanmagan bo'lsalar kerak, keyin shunaqa yozilib qopti har holda. 3 ta 3 ta tolaga masx tortsa bo'laveradi. Bu juda ham e, tavakkalchilikda bu, ya'ni ehtiyotsizlik. farzku masx. Farz bo'lgan masxni biz 3 ta tolarni qo'limizni uchini tekizib qo'yib sochimizdan 3 ta tolaga masxni bajardim desek, o'zi o'xshamayapti-ku masxga. Bitta farz ado bo'lmay qolish xavfi bor. Shuning uchun bu yerda bu ulug' zotni gaplarida u qadar aql nima qilmaydi. Masalan, Imom Malikda hammasini qilinglar der ekan, u kishi ortiqchasi bilan aytyapti. Xato bo'lsa ham baribir u xatoning ichida to'g'risi ham bor. Ammo Imom Shofiy ozginasini mas qilinglar der ekan, qolganida agar yana farz qolgan bo'lsa, farz bo'lmay qoladi. Bu yerda ehtiyotsizlik bor. Endi biz to'rdan biri deb belgiladik. Dalilimiz. Valana annal amra bil mash yaqtadi ala. Idil mash la yakunu illa bi ala. Wa alatul mash hiya asabi'ul yadi ada. وثلاث أصابع اليد أكثر الأصابع وللأكثر حكم الكل فصار كأنه نص على الثلاث وقال وامسحوا برؤوسكم بثلاث أصابع أيديكم imom abu hanifa rahmatullohi alayhi masala bobida naqadar zo'rligi naqadar e, o'sha oyatga hadisga ichiga kirib tushunishligini mana shu masalada ham shu misolda ham ko'rsak bo'ladi juda chiroyli qilib tushuntiryaptilar ya'ni e, aytadilarki boshinglarni silanglar degan so'z nimani taqozo qiladi? Nima bilan silayman degan savolni. Qo'l bilan silanadimi? Demak, silaydigan asbobimiz qo'ldir. Xo'p, endi qo'lni ham hammasi emas, panjalari bilan silaymizda. Qo'lda 5 ta panja bor odatda. Alloh yaratishligi odati ba'zan 6 ta qilib ham yaratadi-yu. Ba'zilarida bir ikkita panjasi e, sinishi mumkin, kesilib ketishi mumkin, lekin umumiy olganda 5 ta panja bor. Panjalardan 5 tani yarmidan ko'pi 3 tadir. Haligi 3 panja miqdorida silash bilan farz ado topadi degani o'sha bir boshni silovchi asbob bo'lgan qo'l shu qo'lni yarmidan ko'pi 3 ta panjadir. Ana shu panjalar 3 ta panjaga 5 ta panjani hukmi beriladi. Ya'ni shunday qoida bor aytib o'tdik. Narsani yarmidan ko'pi butun deb hukm chiqariladi. Demek ki Alloh taolo boshinglarni silanglar der ekan, qo'linglarni panjalaridan 3 tasi bilan, 3 panjanglar bilan silanglar deb buyuryapti. Mana demak boshinglar silanglar degan so'zni hamma aytayapti, lekin qo'l bilan silash kerak. Demak o'sha qo'l haqida gap ketish kerak. Imom Azam shu qo'lga e'tibor yaptı. Biz buni qancha silashimiz kerakligini silovchi asbobimiz, qo'limiz bilan belgilashimiz kerak Hop. Hop. va amma vajhu taqdir bin nasiya. Endi peshona miqdorida bo'lish kerak degan gap ham o'tib ketdi, shuni dalilini aytilyapti. Fali anna masha jami'ir ras laysa bi murad min al-aya. Bil ijma. Ala tara annahu 'inda Malik anna masha jami'ir ras illa qalilan minhu jaiz. Fala yumkinu hamlu al-ayati ala jami'ir ras ولا على بعض مطلق وهو أدنى ما ينطلق عليه الاسم كما قاله الشافعي لأن ما ماسح لأن ماسح شعرة أو ثلاث شعارات ثلاث شعارات لا يسمى ماسحا في العرف فلا بد من الحمل على مقدار يسمى المسح عليه مسحا في المتعارف وذلك غير معلوم وقد روى المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال وتوضأ ومسح على ناسيته على ناسيته فصار فعله عليه الصلاة والسلام بيانا لمجمل الكتاب إذ البيان يكون بالقول تارة وبالفعل أخرى كفعله في هيئة الصلاة وعدد ركعاتها وفعله في مناسك الحج وغير ذلك فكان المراد من المسح بالرأس مقدار الناسية ببيان النبي صلى الله عليه وسلم Xo'p, demak biz e, mazhabimizda 3 xil gap o'tdi. Bittasi 3ta panja miqdorida silasa bo'ladi deb. Yana Abu Hanifadan e, o'sha peshona miqdorida e, degan zikr bu ham biz mazhabimizda silasa bo'ladi deb. Yana boshda 4 dan birini silasa bo'ladi deb 3 xil gap o'tdi. Shu uchoviga ham dalillar aytilyapti. Bu endi ikkinchisi, ya'ni peshona miqdorida silashlik kifoya qiladi degan o'lchov qayerdan chiqdi? Bu shundan chiqdiki, boshni hammasini masx qilishlik oyatdan murod emas. Bu oyatda boshinglarni hammasini masx qilinglar degani yo'q. Bil ijmo, ya'ni bil ittifoq. Ulamolar shunga ittifoq qilgan, sahobalar ittifoq qilgan. Hamma boshni masx qilish farz degan gap yo'q bu yerda. Ko'rmaysizmi-ki, masalan, Molik hamma boshni masx qilish kerak dedi, shunda ham aytayaptiki, boshni hammasini-yu, lekin o'shandan ozginasini masx qilmasa ham bo'ladi, deyapti. Bu kishi ham hammasi demayapti, yarmidan ko'pi deyapti-da. Shundaymi? Fala yumkinu hamlul ay ala jamir ras. Demak, oyatni boshingizlarni silaylar degani boshingizlarni hammasini silaylar deb tushunishlik to'g'ri emas. Mumkin emas. Endi qanchasini silaymiz desa, bir mutlaq bir qismini deb aytib ham bo'lmaydi. Ya'ni boshingizlardan 3 ta tolasini silab qo'yinglar deb ham tushunib bo'lmaydi buni. Shofiy aytgandik. Chunki boshidan bitta yo uchta soch tolasini silab qo'ygan odam odatda boshini siladi deb aytilmaydi. Boshini silagan bo'lmaydi bu odam. Demak, shunchalik miqdorda silash kerakki boshni. O'shanga o'shancha miqdorda silashlik odatda silash deb tushunilsin. Odatda shu boshini siladi deyish uchun boshini qanchadir miqdorini silash kerak, shu bir miqdor kerak bizga. Ana shu miqdor ma'lum emas. Bu qancha ekanligi. Ya'ni oyatdan demak bizga boshimizni qanchasiga mas'ul tortishligimiz aniq aytilmabdi. Shu yerda yana hadis sharif oyatni tafsir qilib keladi. Mug'irat ibn Shu'ba roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bavul qildilar, hojatga kirdilar va keyin tahorat qildilar. Tahorat qilganlarida peshanalarini siladilar. Ana payg'ambarimiz peshanalarini siladilar, bosh silashdi. O'zi peshanani yuvdilar ham yuzni yuvganda, keyin masxda ham peshanalarini silab qo'ydilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fe'llari demak kitobdagi, Qur'ondagi o'sha mujmal, ya'ni qisqa so'zini bayoni bo'ldi bizga. boshinglarni silaylar degan gapni biz tushuna olmayotgandik. O'sha boshini qancha miqdorini silashimizni ko'rsatib berdilar fe'llari bilan. Chunki bu ko'rsatish, bayon qilish so'z bilan ham aytishlari mumkin, fe'l bilan ham bo'ladi ba'zan. Fe'llari bilan shunda peshanani siladi, demak peshana miqdorini silash farz ekan degan gap chiqdi bizga. Ha, masalan, biz buni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam fe'llaridan ko'p narsa o'rganamiz. Faqat aytganlarini emas, qilganlarini ham qilib boramiz-da. O'zi shusiz bo'lmaydi. Masalan, namozni holati. Alloh taolo qiyomda turinglar, ruku qilinglar, sajda qilinglar deb buyurgan. Ashu shu qiyomda qanday turamiz? Qo'limizni belimizga qo'yib turamizmi? Yonimizga tushirib turamizmi? Qanday turishlikni bizga Rasululloh turib ko'rsatib berganlar. Fe'llarida o'rganyapmiz. Yo namoz o'qinglar deb buyuradi Alloh subhanahu va taolo. Necha rakat o'qiymiz? Buni Rasululloh o'qiganlarga qarab bilib olganmiz. Qur'onni biron joyida to'rt rakat asr, 3 rakat shom deb rakatlar aytilmagan. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday qilganlar uchun fe'llari bizga o'sha oyatni tushuntiryapti. yoki haj manosiklarida, haj ibodatlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Arafatda qancha turdilar, yo qachon tosh Mana shu ishlarni hammasini u kishi qilib borarkanlar, ko'rgan sahobalar bizga aytib qoldirganlar va biz shu bilan Allohning buyrug'ini bajaramiz. Haj qilish degan amalni biz e, qanday qilib Allohning uyiga borib nima ishlar qilib kelishimizni Rasulullohning fe'llari tushuntirib bergan. Qur'onda bo'lsa haj qilinglar degan so'z aytilgan, xolos. E, mana demak qanday qilish yo o'sha e, Arafatda qancha turish yo e, Muzdalifada nima qilish, Minoda nima qilish, bularning hammasini payg'ambarimiz qilib ko'rsatdilar. Fe'llari oyatni tushuntirish bo'ldi bizga. Mana peshanasini silash ham o'sha boshni silashni tushuntirish bo'lyapti. bu demak peshana miqdorida silasa bo'ladi diye adamlarının dalillari. Endi yana Abu Hanifadan boshni 4 birini silash kifoya qiladi deb masxda aytildi. Buni delili. va shu taqdir bir ruh. annahu kallahara zahara i'tibarur fi kathiri min al-ahkam fi halki rub'ir ras annahu yahillu به المحرم ولا يحل بدونه ويجب الدم إذا فعله في إحرامه ولا يجب بدونه وكما في انكشاف الربع من العورة في باب الصلاة أنه يمنع جواز الصلاة وما دونه لا يمنع كذا هنا ولو وضع ثلاث أصابع, أصابع وضعا ولم يمدها bu yergacha bir aytaylik. To'rdan bir degan o'lchov qayerdan chiqdi? Imom Abu Hanifa Alloh rahmat qilsin u kishini. Shunday go'zal tushuntirib beryaptilar. Ma'lumki deydilar, shariatimizda hukmlardan ko'p hukmlarda 4 dan 1 e'tiborga olinadi. Shu ko'rinib qolgan ish, aniq ish. Masalan, e, muhrim, ihromdagi inson, hoji, yomra qiluvchi ihromidan chiqishlik uchun sochini 4 dan 1 oldirish kerak. Kamida. 4 dan 1 oldirish bilan ihromdan chiqadi. Mana sochni oldiringlar, qirdiringlar yo qisqartiringlar der ekan Alloh taolo. Shuni qanchas kifoya qilishligi, 4 dan 1 kifoya qilishligi ma'lum bizga. Demak, 4 dan 1 hammasini o'rniga o'tyapti. 4 dan 1 dan ozrog'ini olsa halol bo'lmaydi muhrim. Mana bu narsa e, haj qilib kelganlarimizda ehtimol bu afsuslanadigan, "Ye, biz unday qilmaydik, qilmagandik-ku" degan gaplar esimizga kelib qoladi. Ba'zilar erkaklar sochini yer beridan qaychilab olib har joyidan mana biz halol bo'ldik ihromdan chiqdik deganlarimiz bo'lganda holbuki butun boshni 4 dan birini eng kamida e, yo qisqartirib qaychilab yoki ustarada qirmasa ihromdan chiqmaydi bu degani keyingi ihromini yechib qo'yib e, yurgan vaqtida men ihromdan chiqdim deb boshqa odamlar kabi bo'lgan vaqtida u ihromning ichida turgan bo'ladi namozdan salom bermay chiqib ketib bo'lmasdi-yu. O'shanga o'xshagan hajdan ham sochini oldirmay chiqib ketib bo'lmaydi. O'sha oldirish kamida 4 dan 1 bo'lishi kerak. Demak, 4 dan 1 dan kam bo'lsa bo'lmaydi. 4 dan 1 degan so'z o'tyapti shu yerda. Yo shu yana ihromga taalluqli. Bir odam sochini oldirdi. Ihromda turib, hali hajni tugatmay turib. Sochini oldirsa-yu, shu 4 dan 1 dan ozroqini oldirsa, jinoyatchi hisoblanmaydi. 4 dan birini oldirganda jinoyatchi hisoblanadi. Mana bu narsani bilish kerak. Bu e, shar'iy masalalarda juda ko'p o'tadigan ish. Bizlar e, buni biladigan ulamolar juda oz o'zi e, e'tibor qilinmay o'tib ketiladi, balki tushunmay o'tib ketiladi. Masalan, aytaylik, sajda qilayotganingizda qo'llaringiz, oyoqlaringiz, tizzalaringiz, peshangiz yerga tegib turishi kerak burun bilan. Shu a'zolardan birontasi yerdan ko'tarilib qolsa sajda ado bo'lmaydi. Bu masalani eshitganmiz. Lekin bu gap qachon bo'ladi desa o'sha e, sajda qilayotganingizda 3 marta subhana robbiyal a'lo miqdorida sajda qilyapsiz u. Shuni hammasida oyog'ingiz ko'tarilib tursa. Masalan, oyog'ingiz bir ko'tarilib tushdi. Bu bilan hali siz farzni buzgan bo'lmaysiz. bir rukunda to'la shu ish bo'lsa shunda bo'ladi. Demak, o'sha belgilangan holat bor-da. Amana bu nimada bo'lsa, ihromda bo'lsa, shu to'rdan bir sochni to'rdan birini qirish yoki qisqartirish bilan ihromdan chiqadi. To'rdan biridan ozi bilan ihromdan chiqmaydi. Shu kabi sochni oldirish jinoyatida ihromda. Soch oldirsa birov, to'rdan birini oldirsa, undan ko'pini oldirsa jinoyat jazolanadi. ammo to'rdan biridan ozini oldirsa jinoyat emas. yoki ihromda birovlar do'p kiyib yuradi. Do'p kiyish durust emas. Erkak kishining ihromi boshida deganlar, ya'ni bosh ochiq yurish kerak. Ana shu do'p kiyganda qachon jinoyatchi bo'ladi desa, bir kun to'la do'p kiysa. Bir kun emas, 1 soat, yarim soat do'p kiyib olgan odamlarga ziyoni yo'q buni. Mana do'p kiyganda ihroming buzildi deyishimiz ham xato. Buni ham bir chegarasi bor. demak o'sha ihromda sochini e, qirdirish 4 dan 1 dan ozrog'ini, boshqa 4 dan 1 dan ozrog'ini sochini birov bilmay olib qo'ysa, yo qichib ketyapti shuni e, qirib yuboray deb 4 dan 1 dan ozrog'ini qirsa, shu odamning ihromiga ziyoni yo'q ekan. 4 dan 1 ga yetganda ana endi ziyon va jinoyat bo'ladi, u jazolanadi. yoki yana namozdagi bir holatda aytyaptilar. Namoz bobida avratni 4 dan ochilib qolsa, namozni durustligini man qiladi, ya'ni namoz durust bo'lmay qoladi. Ammo 4 dan ozroq ochilsa, namoz durust bo'ladi. Masalan, ayol kishini sochi ham avrat. Bilagi ham avrat. Ya'ni tirsagidan chig'anog'idan mana shu qo'ligacha, bilagigacha bo'lgan o'rtaliq bor-ku. Mana shu yerim avrat. Demak, namozda bir ayolni bilagini 4 dan ochilsa, namozi buziladi. namoz bo'lmaydi. Yo to'rdan biri ochiq holatda namozga boshlasa, u namozga kirmagan bo'ladi. Yo sochini tashab olgan bo'lsa, o'sha uzun sochini to'rdan biri ro'moldan tashqariga chiqib turgan bo'lsa, uni namozi namoz emas. Demak, to'rdan dan degan bir belgi bor islomning hukmlarida. Shunga o'xshagan e, boshga mas ham to'rdan dan belgi ishlaydi, deyaptilar-da. Shunday bir aniq dalillar bilan. Xo'p. Walau wada'a thalath asabi' وضعا ولم يمدها جاز على قياس رواية الأصل وهو التقدير بثلاث أصابع لأنه أتى بالقدر المفروض وعلى قياس رواية الناصية والربع لا يجوز لأنه ما استوفى ذلك القدر ولو مسح بثلاث أصابع منصوبة غير موضوعة ولا ممدودة لم يجوز لأنه لم يأتي بالقدر المفروض ولو مدها حتى بلغ القدر المفروض لم يجز عند أصحابنا الثلاث وعند زفرة yajuz. Yangi masala, masalaning davomi e, masxga oid e, bir gapni aytib boshladilar yana. Boshiga qo'l panjalaridan 3 ta panjani qo'ydi-yu tortmadi. Bunda qo'ydi oldi. Bunda silamadi. 3 ta panja butun bo'yi bilan boshga tegdi lekin nam panjalar. rivoyati aslida ya'ni Imom Azamdan asl rivoyat qilingan gaplar bo'yicha shu bilan boshqa mas'ul tortishlik bo'ldi, mana shu ish ham joiz. Ya'ni e, rivoyati aslida 3 panja miqdorida devdilar u. 3 panja butun bo'yi bilan qo'yilar ekan, boshqa o'sha mas'ul tortilgan bo'ladi. Ha, e, Ammo keyingi rivoyatlarda peshanasiga tortdilar. yo boshni to'rdan biriga tortish kerak degan gaplarga qaraganda uch panjani boshga qo'yibla olsa unda joiz bo'lmaydi chunki u e, haligi to'rdan biriga yetmaydi uch panja boshni to'rdan biriga shundaymi o'sha miqdorni komil qilmadi to'rdan bir miqdorni demak bu yerda ixtilof bor boshga mas tortish deganda uchta panjani shunday qo'yib olishlik bilan masx bo'lmaydi ammo bu yerda bilib qo'yaylik ikkita qo'limizda mas tortamiz u ikkovini ta panjasini shunday qo'yib olsak masx bo'ladi. Chunki bu yerda 6 panja bo'lyapti. Va shu ikkovini nima qilsa bosh 4 dan biriga yetib qoladi. Gap bitta qo'lda 3 ta panjasi haqida ketyapti. Va shuni qo'yib olishimiz haqida, silamasdan. Tushundinglar-a bu gapni? Endi bir odam o'sha 3 ta panja bo'lardi-yu deb turib, 3 ta panjani tikka qilib, 3 ta panjani uchini qo'ysa-da boshiga. mana ta panjamni boshimga qo'ydim, 3 ta panjam boshimga tegdi desa, unda albatta bo'lmaydi. Chunki u farz bo'lgan miqdorni qilmadi-da. endi o'sha 3 ta panjani uchi bilan e, boshiga tortsa farz bo'lgan miqdorchalik, ya'ni boshdan 4 dan biriga shu 3 ta panjani uchi bilan tortadigan bo'lsa, unda ham bo'lmaydi. Bizi e, mazhabimiz sahiblaridan uchtalari Abu Hanifa, Abu Yusuf Muhammad bo'lmaydi dedilar. Imom Zufar bo'laveradi shunda dedilar. Va ala hada khilaf idha masaha bi bi isba'in aw bi isba'ayni wa maddahuma hatta balagha miqdar al-farz. Ota shu ixtilof yana bunday holatda ham bo'ladiki, 3 ta panja emas, 1 ta panja yoki 2 ta panja bilan boshiga o'sha boshni 4 dan 1 ga 1 panja yoki 2 panja bilan. Imom Zufar bo'laveradi dedi. Imomlarimiz bo'lmaydi dedilar. imom zufar nimaga bo'laveradi deydi وجه قول زفر أن الماء لا يصير مستعملا حالة المس كما لا يصير مستعملا حالة الغسل فإذا مد فقد مسح بماء غير مستعمل فجاز والدليل عليه أن سنة الاستيعاب تحصل بالمد ولو صار مستعملا بالمد لما حصلت لأنها لا تحصل بالماء المستعمل هكذا روى ابن رستم عن محمد بن نوادر في النوادر لأن المفروض هو المسح قدر ثلاث أصابع وقد وجد وإن لم يكن بجملتها دفعة واحدة ألا ترى أنه لو أصاب رأسه هذا القدر من ماء المطر سقط عنه فرض المسح وإن لم يوجد منه فعل المسح رأسا ولو مسح بإصبع واحدة ببطنها وبظهرها وبجانبيها لم يذكر في ظاهر الرواية واختلف المشايخ فقال بعضهم لا يجوز وقال بعضهم يجوز وهو الصحيح لأن ذلك في معنى المس بثلاث أصابع qaysi gap yo'q ekan bu bizda bo'ladi-da bu ho'p aytamiz buni Bu yerda shunaqa gaplar bo'lyaptiki, tahorat bobida. E, tahorat bobida alhamdulillah bizning mazhabimizda ham yuzlab kitoblar bor shu ibodat boblarida. Shularning hech qaysida yo'q gaplar bo'lyapti-da. Ya'ni eng nozik jihatlarigacha aytilyapti. Hozir biz shularni e, o'qib, anglab, o'qib, bilib amal qilsak, e, juda bir inshaalloh bir komil bilib amal qiluvchilar qatorida bo'lamiz-da. Shu qadar e, Allah rahmat qilsin bu musannifni bu sharhlari bu kitoblarida shunday sharhlabdilar. Sharh degani o'zi bir yozib aytib berish degani. Shu ko'ngildi ham yozib yoradigan darajada. Biror chigili qolmaydi. Ko'nglingizda eng chuqur joylardagi savollaringizga ham so'ramasizdan javoblar bo'lyapti-da. Uni juda e, diqqat bilan qadriga yetib eshitib eslab qolish harakatini qilaylik. E, demak, 3 ta panjani uchi bilan yo ikkita panjani uchi bilan shu bosh to'rdan birga masx tortsa bo'laveradi deyapti imom Zufar. Boshqa imomlarimiz bo'lmaydi deyshudi. Imom Zufar bo'laveradi degan gapini sababi shuki, suv masx holatida mustamal bo'lmaydi. Xuddi yuvish yuvayotgan holatda mustamal bo'lmagani kabi. Bu degani suv bilan biz kir narsani tozalaymiz. najasni poklaymiz. Betahoratligimizni ketkizib tahoratlikka aylanamiz. Nima bilan? Suv bilan. Demak, o'zi asli tushunchada shunday bo'lish kerak ediki, masalan, suvda biz qo'limizni yuvdikmi? Shu qo'limizga suv tegishi bilan qo'limizni toza qilgan suv shu qo'limizdagi e, nopokligini o'ziga olib ishlatilgan suvga aylanib, demak boshqa yerini toza qilmasligi kerak edi. Masalan, qo'limizni toza qilgandan keyin u e, bilaklarimizga oqsa, bilaklarimizga toza emas suv oqayotgan bo'lish kerak edi. Chunki u qo'limizni toza qildi-da u. O'zi kirga aylandida. Endi kir suv oqiyapti bu yoqda toza qila olmasligi kerak edi. Lekin bu narsada juda xaraj bor. Bunda har bir a'zoga alohida suv olishlik juda qiyin. Shu sababdan shariatimiz o'sha suv qachon badanimizdan ajraganda kirga aylanadi. Ajramaganda toza hisoblanaveradi. degan bizga juda yengil bir hukmni berdi. Mana bu narsa demak to badaningizdan ajramas ekan, o'sha suv toza suv. Qayeringizga yetsa o'sha yerni tozalab ketadigan suv hisoblanadi. Bu masala musallam masaladir, ya'ni hamma buni tan oladi. Hamma ulamolarda, e, hamma deganda biz doim faqat olimlarda aytamiz. Buni tan oladi hamma ulamolar. Ammo e, shu e, tan olinadigan masalani Imom Zufar she'rda ishlatib aytibdilar-ki, masx tortishlikda odatda bizga ota bobolarimiz o'rgatib kelgan, o'zimiz qilib yurgan masximiz qo'limizni har taraflari bilan masx qilamiz. Bir tarafi bilan e, masalan boshimizga e, boshidan peshonadan boshlab oxirigacha tortsak-a, keyin orqasi bilan quloq orqalarini masx qilamiz. E, yana ishlamagan panjamiz bilan quloqlarimizni ham silab qo'yamiz. Mana shunaqa holatlarda yo'yo qo'limizdagi namni har yog'larini ishlatyapmiz. Go'yo qayerga bo'lsa yangi namlik teksin deyapmiz. Avvalgi tekkan namlikni o'zi ikkinchi joyga ham tegmasin deyapmiz. Bu narsa o'rgatildi bizga. Bu farz emas garchi. Farz haligi to'rdan biri edi, lekin bu yoqda endi sunnatlarida bularni o'rganarmiz inshaalloh, ular nima ekanligini. Ya bu yerda o'sha bir marta tekkan joyini ikkinchi boshni ikkinchi tarafiga tekkizmaydi. qo'lni bir tarafini shunday e, tekizib ikkinchi tarafiga qo'lni ikkinchi tarafini tekizish ehtiyotkorliklarimizda sabab borda. Haligi qo'limizni yangi tegmagan joyi bilan silaylik, toki silashlik komil bo'lsin deyapmiz-da biz. Endi qo'lni uchi bilan, panja uchi bilan masx qiladigan bo'lsa ham masx bo'ladi-yu. Panja uchi boshimizga tegishi bilan ishlatildi. endi o'sha ishlatilgan panjani oxirgacha yana ishlatavoryapmiz da Shuning uchun imomlarimiz bo'lmaydi, deyapti. Imom Zufar bo'laveradi, deyapti. Sababini aytayaptiki, bu qo'lni uchi masx qilishlik bilan ishlatilib qolgan bo'lmaydi. Xuddi yuvayotganda suv ishlatilib qolgan bo'lmaydi-yu badandan ajraguncha. Demak, o'sha qo'l boshdan ajramaguncha ishlamagan bo'lib turaveradi, demak, hammasiga toza bo'yicha yetgan va masx bo'lgan bo'ladi, deyapti. Demak, cho'zib o'sha qo'lni uchida bunday tortsa, demak, yangi suv bilan yangi masx qilgandek bo'laveradi. Bunga dalil shuki, istiob sunnati, ya'ni boshda hammasini masx tortish sunnat edi. Boshni qoplashligi sunnatdi. Cho'zish bilan bo'ladi. Qo'lingizni hammasi bilan masx qilsangiz ham, hammasini boshingizga silasangiz, boshingizga qo'ysangiz boshingizni hammasini qo'lingiz qoplab olmaydi, balki siz uni cho'zasiz, tortasiz, shu bilan hammasini qilasiz. Demak, agar o'sha tortishlik bilan siz qo'lingiz qo'ygan yerdan narroqqa va bu ishlagan kir qo'l yetib bordi deydigan bo'lsak, unda istiob sunnatini, ya'ni boshqa hammasini biz mastor olmagan bo'ladi. Balki tortaveramiz, shu qo'limiz avval tekkan joyiga qanday toza qilgan bo'lsa, keyin yetib borgan yerini ham shunday toza qilgan deb tushunamiz. biz agar avval tegishi bilan u suv ishlatilgan suvga kir suvga aylanib qoldi desak, Unda kir suv bilan iyog'ini tortadigan bo'lsak, boshqa yog'ini tortmagan bo'lamiz, sunnatni bajarmagan bo'lib qolamiz. Demak, qo'lni ham panja uchi tekkandayla kirmaydi, keyin davom etib tortsa, o'sha masx masx bo'laveradi dedilar Zufar. Biz bo'lmaydi dedik dalilimiz. Balana annal asla. Aytdi, o'qidiga buni. Asl shuki, suv biz buni sharhlab berdik hozir. Bir a'zoga tegishligi bilan mustamal obi mustamal deyiladi. Ishlatilgan suvga aylanib qoladi, ya'ni kir suvga. A'zoga ro'para kelishini o'zi bilan. Chunki o'sha a'zoga tegishi bilan shu a'zoda betahoratlikni ketkizdi u suv. Shundaymi? yoki betahoratlikni ketkizdi deganda bir savol tug'ilishi mumkinki, masalan men tahoratliman-ku, yana qurbat uchun, savob uchun yangi tahorat olayotgan bo'lsam, unda qanday bo'ladi desa, baribir siz o'sha yangi savob olar ekansiz, yangi savobingizga ishladi o'sha suv birinchi tegishi bilan qo'lingiz. E, o'sha suvingiz bir badaningizga. Demak, nariyog'iga e, hali ishlatilgan suv bo'lib boradi u. Lekin yuvish bobida ana shu ishlatilishlik hukmi ko'rinmaydi. Nochorlik sababidan, liz zarura degan nochorlik uchun mana shu holatda. Ya'ni agar unga biz ishlatilgan degan hukmni berib qo'ysak, birinchi tegishi bilan Э, unda nimaga muhtoj bo'linadi? Lahtaji ila an ya'khuda li kulli juz'in min al-usm ma'an jadida. Har bir a'zo uchun yangi suv olishlikka muhtoj bo'linadi. Va fihi min al-haraj ma la yakhfa. Har bir a'zoimizga bittadan suv olib yuvadigan bo'lsak, bitta tahoratga bir paqram suv yetmaydi unda. Haraj bor bunda. Shariatimiz harajdan qaytargan. Demak, o'sha sababdan e, ishlatilgan degan hukm zohir bo'lmaydi. Mana shu nochorlikdan. Suv badaningizga tegdimi, o'sha yeringizni toza qildi. Navbatdagi yeringizni ham toza qilaveradi. Qachon ishlatilgan suvga aylanadi? Badandan ajraganda. Xo'p. Ammo masxda unaqa zarurat yo'q deydilar. Masx tortar ekanmiz, u o'sha e, yuvish kabi zarurat yo'q. Chunki e, mumkindir unga bir daf'ada masx qilishlik. Ya'ni shunday qo'l bilan butun qo'lingizni nam qo'lingiz bilan shunday bitta olasizda boshingizga tekizasizda shu bilan to'rdan bir farz ado bo'laveradi yo balki boshingiz yarmidan ko'pi masx bo'lib qoladi. Yuvishlik unaqa emasda, yuvish bir chekadan yuvish boshlanadi. fala zarurat ilal mad li qomatil farz. Demak, e, to'rdan birni masx tortishlik uchun qo'lni sekin surtishlikka zarurat yo'q. Qo'lingizni o'zini hammasini bir qoplab qo'ysangiz, o'z boshingizga to'rdan bir farz ado bo'laveradi. Demak, bu yerda iste'mol hukmi zohir bo'ldi. Qo'lni uchi tekkan joyda qo'lni uchini nami ishlatilgan bo'lib qoldi. Nari yog'larda endi mas qila olmay qoladi degan gap ko'rinadi. endi sunnatda farzni yangi suv bilan boshingizga panjalaringizni qo'yishingiz bilan farz miqdori bo'ldi-yu, endi sunnatni ham ado qilib butun boshingizni e, masx bilan qoplashlik uchun mana shu sunnatni barpo qilish uchun endi o'sha qo'lni o'zini silashlikka muhtojligimiz bor. Mana bu yerda endi haligi qo'limiz toza bo'lib turadi, sunnatni ado qilishlikka ishlatsak. Ammo farzni ado qilishlik uchun yangi suv kerak. Mana shu. mana shu sunnatni ado qilishlik uchun endi haligi qo'limizni qo'yishimiz bilan farz ado bo'ldi. tortishimiz bilan sunnat ado bo'lishligi uchun biz shu yerda o'sha sunnat uchun bu qo'lni nami ishlatilmagan deb turamiz. Xuddi hali yuvayotgandagi suv ishlatilmagan ekan. Xo'p, endi yana bitta yangi masala. Walaw masaha bi isba'in wahida salasa marrat. Shu yerga keldikmi hozir? Va hada ilal ma fi kulli marra jaza. Endi bir odam har xil bo'ladi odamlarda. oson hukm turganda qiyin ishlarni qilishni yaxshi ko'radiganlar bo'ladi. Lekin shu yo'li bormi shuni desa bor deb bunga ham yo'l aytyaptilar. Bir odam deydi, bitta panjasi bilan 3 marta tortsa deydi. Ya'ni panjasini namlab olib turib, bir tortib, keyin yana namlab turib, yana davomini tortib, keyin namlab yana tortsa, 3 ta panja bilan tortganga o'taveradi. Bu endi qo'lidan bitta panjasi sog' odamlar uchun kerak masala. E, Masx qilish kerak edi-yu. Bu ham kerak masala. hakada ravo ibn rustam deyiladi ba'zi kitoblar nomi ham navodir deb aytilgan ana shu navodirda muhammaddan ibn rustamni shunday rivoyatlar bor ya'ni bir qo'l bilan bir panja bilan masx tortish joiz degan Hali 3 marta alohida yangilab suvni chunki farz qilingan narsa 3 panja miqdorida masx tortishdi-ku shu topildi-da bir panja 3 ta panjaga ish o'rniga ishladi alohida suv olish bilan va illam yakun bi jumlat hadafatan wahida. Garchi bir marta bo'lmasa ham, 3 marta bo'lsa ham, 3 ta panjada tortdi. Ko'rmaysizmiki, agar boshiga mana bu masala ham biz bilmaydigan, o'rganmagan masala. Boshiga suv yetsa, masalan, tahorat qilyotdingiz, eshikda, hovlida yomg'ir yog'ib turibdi. Boshi so'lam bo'lib ketdi. Masx qilish hojati yo'q ekan. Masx bo'lib qolar ekan. o'sha boshda 4 dan 1 miqdorigacha yomg'ir suv yetib qolsa, mas qilish farzi soqit bo'ladi o'sha odamda. Ha, garchi u odamda mas qilish fe'li ko'rinmagan bo'lsa ham, u mas qilmadi, o'ylamadi ham, mas bo'lib qolaverdi. O'sha yerda e, ba'zi odamlarda tahorat g'usl oldida tahorat qilishda mas qilish shartmi degan savollarga javob chiqyapti. E, ya'ni g'usl oldida tahorat qilib keyin g'usl qilsa, bu sunnat dedi avval tahorat qilib, keyin g'usl qilishi. Ana shu g'uslda boshni yuvishlikni o'zi bilan mas ham bo'lib qolar ekanda, alohida mas tortishlik shart emas ekan. Mana yomg'ir suvi desa mas bo'lib qolgan ekan. O'z o'z o'rnida bu masala alohida yana kelar inshaalloh. Agar agar yana shunaqa bir mullavachchalardan bitta tasi chiqib bitta panjasini ana savdogarchilikni qaranglar. yuvib turib, panjani qorni bilan bir tarafini, ikkita yoni bilan narrog'ini, panjani orqasi bilan uni ham narrog'ini mas tortsa, uni ba'zilar bo'lmaydi deydi, ba'zilar bo'ladi deydi, bo'ladi degani to'g'ri deyaptilar. Chunki 3 ta panjani nimasi o'tdi shu yerda. Chunki panjani qorin tarafi kirlangandan keyin ikkita yoni toza edi. U ikki yonni ya'ni davomiga va orqasi toza qoluvdi, uni ham davomiga, demak go'yo 4 ta panjada mas tortgandek bo'ladi. Mashaqalar ham chiqishi mumkin. Ularga ham javob bor ekan. Va isalul ma'i ila usul ash-sha'ri laysa bi farq, lianna fihi harajan. فأقيم المسح على الشعر مقام المسح على أصوله ولو مسح على شعره وكان شعره طويلا فإن مسح على ما تحت أذنه لم يجوز وإن مسح على ما فوقها جاز لأن المسح على الشعر كالمسح على ما تحته وما تحت الأذن عنق وما فوقه رأس Xo'p, endi masx tortganda suv sochni tagiga yetishligi farz emas. Bu tushunarli. sochimizni silaymiz, u tagiga suv yetmasligi mumkin, ha? Chunki tagiga suv yetsin deganda haraj bor, qiyinchilik bor. Shariatimiz hech hukmida biz bandalarni qiynlamaydi. Demak, sochga masx tortishlik boshga masx tortishlikni o'rniga o'taveradi. Alloh taolo Qur'onda sochinglarga masx tortinglar demadi-da. Bu gapni mazmuni shu. Boshinglarga masx tortinglar dedi. Endi boshingizda sochingiz bo'lsa, siz boshingizga masx tortmadingiz-ku degan savol paydo bo'lsa, yo'q, shu sochga masx tortganingiz boshga masx tortganingiz bo'lib o'taveradi deyaptilar. Ha, endi bir odam demak sochiga masx tortdi-yu, uni sochi uzun ekan. Masalan, sochi u yelkasidan tushadigan o'shnaqa sortidan ekan. Ana shu odam mast tortdi. Tortganda boshim u deb qulog'idan pastiga tortsa, orqasida. Shu qulog'idan pastida ham soch turibdi, soch o'sib ketyapti-ku. O'sha sochga mast tortsa albatta bo'lmaydi. Agar qulog'idan tepasiga tortsa, o'sha sochdi. Uzun sochli kishi balki ayol. Ular uzun sochli bo'ladi, demak o'sha tayiga tortsa bo'lmaydi. e, demak quloqni ustiga, quloqdan tepa bo'lgan boshga e, sochga tortsa bo'ladi. Chunki e, sochga masx tortishlik sochni ostiga masx tortganda, ya'ni boshga masx tortgandaymi? Endi quloqdan pastini ati bo'yin deyiladi, bosh deyilmaydi. Bo'yniga masx tortgan bo'lib qoladi. Quloqdan tepasi bosh deb aytiladi. ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة لأنهما يمنعان إصابة الماء الشعرة ولا يجوز مسح المرأة على خمارها لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها أدخلت يدها تحت الخمار ومسحت برأسها وقالت بهذا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان الخمار رقيقا ينفذ الماء إلى شعرها فيجوز لوجود الإصابة ولو أصاب رأسه رأسه المطر مقدار المفروض أجزاه مسحه بيده أو لم يمسح لأن الفعل ليس بمقصود في المسح وإنما المقصود هو وصول الماء إلى ظاهر الشعر وقد وجد والله الموفق endi sallaga, qalpoq, do'ppilarga mas tortib bo'lmaydi. Ha, mas tortganda sochga bo'laverar ekan deb telpakka ham mas tortib yurish kerak emas, uni olib mas tortiladi. Chunki u sochga suv yetishligidan to'sadi haligi qalpoq, do'ppilar, sallalar. Shuningdek durust bo'lmaydi ayol kishi ro'moliga masx tortishligi, tahorat qilayotganda. Rivoyat qilingan Oysha radhiyallohu anha tahorat qilayotganlarida qo'llarini ro'mollarini ostiga kiritib, boshlarini masx qildilar, siladilar. Va dedilarki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga shuni buyurganlar, ya'ni e, ro'molni ustidan masx tortma deganlar. Lekin agar o'sha ro'mol yupqa ro'mol bo'lsa, ro'molga qo'yilgan namlik qo'lni namligi sochga o'tadigan darajada bo'lsa, unda bo'laveradi. Chunki unda sochga o'sha namlik yetdi, masx sobit bo'ladi. Endi yana avvalgi masala qaytib kelyapti shu yerda. Boshiga yomg'ir tegsa, farz bo'lgan miqdorda bosh to'rdan dan biriga yomg'ir suvi tushsa, masx bo'lib qolgan bo'ladi. U odam o'sha boshini silab qo'ygan bo'lsin yoki silamagan bo'lsin. Suv tegdimi masx bo'ladi. Chunki fe'l maqsad emas, masxdan shu fe'lni qilinglar degan maqsad emas, balki maqsad suv yetsin o'sha sochinga degan gap. Suv yetib turibdi-da yomg'irdan. Demek e, mana shu bilan ham uğradı. tortilgan bo'laveradi yomg'irda suv boshga tegishi bilan alloh muvaffaq qilguvchidir mana shu bilan e, tahoratni 3 ta farzini bilgan bo'ldik yuzni yuvish qo'lni yuvish boshga tartış. tortish dersen darsdan inshaalloh oyoq yuvishlik